ikkinchi bob ikki kundan keyin galiliya o'lkasining yissida bir to'y bo'ldi hazrati aysoning onasi maryam u yerda edi hazrati ayso va uning shogirdlarimu to'yga taklif qilingan edi to'yda sharob tugab qolganda maryam hazrati aysoga ularning sharoblari tugab qopti dedi ona meni aralashtirmasangiz mening vaqtim texi kam edi dedi hazrati ayso onasi chakorlarga u sizlarga nima qil desa shuni qilinglar dedi u uyda yahudiylarning tozalanish dini qoidasini ado qilish uchun ishlatiladigan har biriga sakkiz to'qqiz chelakdan suv sig'adigan olti tosh ko'p qo'yilgan edi hazrati ayso chakorlarga kuplarga suv to'ldiringlar dedi ular kuplarni og'zig'icha to'ldirishdi Ondan hazrati ayso ularga yana amdi buningdan bir chini elib ziyofat boshqurg'uchiga beringlar dedi ular bajo keltirishdi ziyofat boshqurg'uchi sudin o'zgargan sharobni tetib ko'rib uning qayerdan keltirilganligini bilmadi ammo buni su to'shg'onlar bilishyapti shuning bilan ziyofat boshqurg'uchi kuyg'unni chaqirib uningga bu sharob bak yaxshi ekan boshqa sohibxonalar yaxshi sharobni to'yning beshida quyidi mehmonlar xel qong'ichi ichgandan keyin nochirini quyidi ajab sen eng yaxshi sharobni mushu chaqqichi saqlabsan dedi bu hazrati aysoning dastlabki mo'jizasi bo'lib jalilining yisida ko'rsatilgan edi buning bilan hazrati ayso o'zining ulug'lig'ini ayon qildi uning shogirdlari uni xudoning avatganligiga ishondi bu ishdan keyin hazrati ayso onisi inlari va shogirdlari bilan kabarnohum shahriga berib u yerda bir necha kun turdi yahudiylarning o'tib ketish hetiga oz qolganda Hazreti Aysa Yerusalimga bordi. U markaziy ibodatxona hoyillarida qurbonlik uchun ishlatilgan qala, qo'y va kaptar sotquchilarni ham u yerda o'ltirib pul tekshirgan kishilarni ko'rib qoldi va tonidan qamchi yasab, ularning hammasini qo'y kollari bilan qo'shib ibodatxonadan haydab chiqardi. Pul tekshirganlarning shiralarini o'rib, pullarini chechib etdi va kaptar sotuvchilarga narsalaringni bu pok yerdan ko'tirish xudo otamning uyini bozorga aylantirishma dedi buni ko'rgan shogirdlari zaburda yozilgan bu so'zni esiga ilishdi ey xudo sening uying uchun ko'rsatgan qizg'in muhabbatim xuddi kuyayotgan o'tning o'zidir yahudiy oqsoqollari hazrati aysoga bundoq qilishga nima huquqing bor seni xudo avatgan bo'lsa buni isbotlash uchun bizga bir karomat ko'rsatib boqmamsan qani deb savol qo'ydi hazrati ayso mundoq javob berdi sizlarga ko'rsatadigan karomatim shuki bu ibodatxonni vayron qilsanglar uch kun ichida uni yengivoshni yasab chiqaman yahudiylar hazrati aysoning javobini tushunmay bu ibodatxonning yosilishi uchun hozirgicha qirq olti yil ketgan tusa san uni qandoq sizga uch kunda yasab olaysan deb uni masxir qilishdi holbuki hazrati ayso aytgan ibodatxona uning o'z teni edi shunga hazrati ayso o'lib uchinchi kuni tirilgandan keyin shogirdlar uning bu so'zini esiga oldi va muqaddas yosmilodo qutqizg'uvchining tirilishi haqida yozilgan so'zlar hamda hazrati ayso aytgan so'zlarning tegiga yetib e'tiqodi texmi kuchaydi o'tib ketish heyti jarayonida hazrati aysoning yerusalimda ko'rsatgan karomat va mo'jizini ko'rgan nurg'un kishilar uningga e'tiqod qilishdi lekin hazrati ayso butkul insonlarning qalbini bilgachga ularga ishonmaydi inson tabiati haqida hech kimning uningga bir narsa deb berishiningmi hojati yo'q edi chunki u o'zi kishilarning ko'nglida nima bor ekanligini biladi